для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташук. Ніколі яшчэ Васіль столькі не думаў, як у гэтыя дні. Ніколі не было ў яго думках столькі няроўнасці і супярэчлівасці. То ён гатоў быў ужо змірыцца з тым, што ёсць. Як склалася, так склалася, не пераменіш, позна мяняць. Раней трэба было думаць пачынаючы. Тады часам папракаў ён у думках Ганну – Не захацела разам, калі можна было. Глушаковага шчасця паспытаць захацелася, спахвацілася цяпер, як усё так завязалася. То раптам гвасілю за чаем падыходзіла рашучасць. Пайду, кіну ўсё. Прападзі яно пропадам, што б век за яго так мучыцца. Васіль ужо ішоў, каб аб'явіць усім аб сваім рашэнні і ішоў, а потым запавольваў хаду, зусім спыняўся. Як ён кіне ўсё, такую зямлю, такую хату, коня, лепшую долю таго, што нажыў, лепшы свой набытак. Ён нібы спрачаўся з сабою, Ледзь не ўвесь час, ледзь цверазіў ён лезла па яго гняло разуменне нейкай непрамавернасці, недазволенасці гэтага шчасця. Нібы ніякага права не меў ужо ён на гэта, на любоў Ганны. Нібы ён хацеў браць тое, што ўжо не дазволена было браць. Нібы пераступаў закон, нявольны, немалуды ўжо вярэтліва круціліся думкі у Васіля. І дадаваў нязменна неадчэпліва Ганна па душы. А мала што па душы, мала што хочацца, Прайшла пара, калі рабіў, як хацелася не хлопец ужо, чалавек сталы гаспадар, дык і рабі, як сталы, як гаспадар. Прызвычайны ўвесь век цярпець, перакананы, што жыццё, цярпенне, Васілій тут адчуваў: трэба цярпець. Лёс наканаваў тое, што некалі вяло Ганну і Кяўхіму, цяпер не пускала да яе Васіля. І вось жа абы знарок, Ганна, узлаваная, даўно не пільнавалася гэтаму закону. Васіля ён трымаў, звязваў яго і ўчынкі і думкі. Глядзі гаспадарку, гаруй, цярпі. Сярод гэтай зменлівасці адна думка шчымела заўсёды малое. У тыя дні яно часта аж заходзілася ад крыку, нечага балеў жывоцік. Ашалела ад дзіцячага плачу, ад страху і роспачы, жонка маня раптам закалацілася. А ты крычы, крычы, сынок, што б табе немач, Як табе слухаць, не хочаш нічога. Ты крычы, крычы, сынок, пакуль бацька твой цешыцца са ўсякімі паразорах. Крычы, мой ён пачуе, што табе баліць, мо пабачыць, што не ўсім так соладка, як яму. Ты крычы, крычы, сыночак, чтоб ты выпруцілася, як ты не ў час выйшла на маю бяду. Васіль, ледзь не кінуўся на маню, хацеў адабраць дзіця, але яна ўчапілася ў малое і залямантавала яшчэ горш, а ты не чапай. Ідзі к етай сваёй. Ідзі, не дам, не дам дзіця. Васіль таксама шалел ужо не мог адступіць, невядома, чым скончылася б гэтая спрэчка, каб не ўбегла маці. Яна ухапіла Васіля за локаць і замалілася. Васілька, сынок, ты саступі маўчы хадзем Ён не адразу і неахвотна адышоў стаў шукаць нешта ў прыпечку сам не ведаў што краем увагі адзначыў што маня стала гушка дзіця і калі малое прыціхла загаварыла спакайней а ты не плач усё роўна не пачуе ён яму абы самому цешыцца і напрарочыла малому, стараючыся ўкалоць Васіля. Наплачышся, яшчэ накрычыся, такога бацьку маючы, сіратою ходзячы, пры жывым бацьку, пакуль ён будзе з етай сваёй цешыцца. Матка перахапіла Васілёў позірк, дала знак вачыма: Не чапляйся, саступі, маўчы. Васіль выбег на двор, Доўга тупаў у хляве, у павеце, доўга не мог супакоіцца. Васіль ніколі раней не думаў, што можа быць да некага такая жаласнасць. Ён і раней не вельмі песціў сынка, а цяпер зусім не падыходзіў, як бы не было яму нейкага неадменнага права. А ў душы заўсёды гняло, асабліва пасля той сутычкі чуў незвычайную чулую жаласнасць да малога. З ёй амаль кожны раз ажывала нешта сарамлівае і вінаватае, асабліва калі выпадала сустрэцца з круглымі цікаўнымі вачыма сына, калі малы паказваў усмешкаю першыя зубкі. Як і ўсё кволае, пяшчотнае, Васіль хаваў сваю жаласнасць. Але маня добра разумела, чым яму можна мацней дадзець. І аб'яўляючы, што пойдзе да бацькоў, ніколі не забывала сказаць, што возьме разам сына, не дасць на згубы гэтай душагубцы. Хліпала ўсё над малым і вярэдзіла Васіля, сірата пры жывым бацьку. Такі ж, зменлівы як у думках быў васіль у гаспадарчым клопаце хвіліныя весялосці жвавасці ўсё часцей змяняліся хмурнай марудлівасцю нават абыякавасцю Васіль часта за ранку хадзіў стомлены з важкай галавою з нязвыклай млявасцю ў нагах і руках тады зносіў наток снапы малаціў і падмятаў вельмі вяла як бы хворы і апусціўшы цэп раптам спыняўся, згорблена стаяў нібы слухаў сябе. А потым кідаў цэп, садзіўся на агароджу за старонка і доўга ўнурана сядзеў. Хоць бы зварухнуўся. іншы раз падоўгу стаяў ён, як здранцвелы, калі карміў каня. Стоючы пры кані Васіль цяпер не бачыў, як ён цягне галаву к сену, як знаёма туліць чуйныя вушы к грыве, не чуў, як ён шчыра хрустае сенам, не заўважаў таго, што бывала век цешыла. Іншы раз конь, здзіўлены такой няўважнасцю гаспадара, пераставаў жаваць, паварочваў мяккую храпу і спачувальна ўглядаваўся ў Васіля вільготнымі вачыма, дыхаў цёпла у самы твар. Васіль здаралася ажываў, гладзіў канчаку шыю, але весялеў рэдка. Валокся старэча з хлява як і не было нядаўніх запалу, напорлівасці, нястобнай працавітасці, За ўсе гэтыя дні Васіль толькі раз зайшоў у новую хату, што, як і раней выстаўляла голыя рабрыны крокваў. Паплёт з аднаго боку так і не быў прыбіты толькі да паловы. Столь таксама была недаложана. У пройму між бэлек шарэла нізкае, каламутнае, сумнае неба. Аднойчы Васіль прывёў валодзю. Паспрабавалі рабіць, меруючы алехавай меркаю, адрэзаў з братам некалькі дошак на столь. Паставіў адрэзкі пры сцяне на козлы, каб можна было браць зверху. Загадаўшы брату астацца, палез на гару, пачаў усцягваць дошкі, хацеў залажыць пройму, але рукі ўсё цела, пагана слухаліся. Цягнучы адну дошку, ён няўдала павярнуўся, ледзь утрымаўся, каб не зваліцца долу, і дошка, ужо высока ўзнятая, крутнулася і паляцела ўніз. Рабром тарца коса прайшла паўз валодзю, грукнула падваліну. Трохі не па плячы, азваўся валодзя дзіўна весела. Васіля узяла злосць. Гонічы мімалётны страх за валодзю ён кінуў неласкава. «А ты не стой там!» «Дык яна ж не выцяла!» – адгукнуўся Володя. «А ты не стой!» – узвысіў голас Васіль. Ён сеў, згарнуў цыгарку. Закурваючы хмурна загадаў. «Іди дадому!» «Саусім?» – здзіўлена спытаўся Володя. «Сказано, саусім!» А что, болей рэзаць не будзем? Ідзі. Васіль дакурыў, пасядзеў яшчэ моўчкі стомлена, а потым плюнуў раптам злосны, стаў злазіць. Больш у гэтую хату ён не заходзіў. часам заходзілі суседзі, знаёмыя. Першы зазірнуў зайчык. Спачатку плёў нібы так сабе пражыта пра малацьбу, Васіль слухаў моўчкі, не глядзеў на яго, чуў, што ўсё гэта подступ адно, што прыпёрся ён не дзеля гэтага. Плятуць, як бы адказаў зайчык, і параіў весела: « А ты, братку, не глядзі, не слухай не век оглядываться, ды слухать усих тут. Василь зиркнул с-под лба. Зайчик, сдалося, глядел шчыра. А коли это и пожить, як не за молоду, протягивал говорить зайчик. Покуль спрыт молоды, ды сила. Я, братко, дробно по-сябровску захихикал раптом зайчик. О свою пару так само был. О, не минау, где ухопить можно было. Не минау любіў братко салодкага мяса ўхапіць. Смак знаў у гэтым. І зноў зайчык захіхікаў. І цяпер рад бы, дык няма чым. Пасмактаваў люлечку і загаварыў потым без смеху з павагай да Васіля. Ганна, братка, дзеўка. Дзеўка не тое, што твая маня. Я брат збоку бачу ўсё нібы разважаў у голас і шчыра зайчык. Ай ты ж упадабаўся нечым. Бач, жыла жыла з етым, з корчыкам, а не ўжыла, да цябе пацягнула. Знайшла нешта ў табе чаго у яўхіма няма. Нечым болей упадабаўся. І пажыўшы столькі з карчом яна не забылася, і скажы ты, рук яго не пабаялася, нічога не пабаялася, ось баба наравістая з характарам. Бабы яны ўсе чэрці разбіраюць, хто ды што ў кожнай свой смак, толькі ж церпяць, знаку не падаюць, што не даў падобы. А это ж твая не ўцярпела і перад кім перад самім яўхімам он наравістая упадабаўся, значыць ты ёй вельмі га. Б'е яе дурань гэты яўхім, чым папала, уся ў сіняках а не поўзае перад ім не гнецца. Зайчык зірнуў востра. А што это будзе ў вас цяпер? Сам поп, мабуць, не разбярэ. Васіль не таіў, што гаварыць не хоча, але зайчык не адступаўся. Ну, што ты это рабіць думаеш? Праўда это, што пабрацца згаварыліся. Васіль так зірнуў, што зайчык быццам павінаваціўся. А я нічога, Ну, я толькі так, ну, гавораць усе. Як скажы ты, знаюць, канешне. Не хочаш казаць, не кажы, а я ж хіба заставляю цябе. Ён пыхнуў люлькую і зноў павёў сваё. Чаў путь усе, на ўсіх падворках, як знаюць. А чаго ж, калі на тое яно можна і пабрацца, не старыя часы. Баба не кабыла сказаць, але ж і яна нешта значыць. Без добрай бабы ў хаце як не хапае нечага. Так што і баба людская трэба чалавеку. Васіля Маль не глядзеў на зайчыка і стараўся не слухаць, што ён плёў, але ўсё, што не казаў зайчык, чула адгукалася ў яго душы, зноў вярэдзіла і трывожыла. Як знарок прыпёрся, падумаў Васіль, што б даць дзець яшчэ. Мала без яго думання было саскочыў раптам са сценкі за старонка, узяў мятлу і стаў, не зважаючы на зайчыка падмятаць на таку. Ад, як там не е? Не жалей, братко, параіў раптам зайчык. Скаскочыў таксама за старонка, сабраўся, мабыць, ісці дадому і цыркнуў весела. Калі на тое, пажывіўся, дык і рад будь. Другі это зайздрасці, асабліва жанкі зайздрасці плятуць усё. Нашто мая і то з'ела б, як угледзець, што я на каторую зірну. А раней было. Ён зайшоўся смехам. зайчыкам прыйшоў да Васіля Андрэй Руды. У крамнай сарочцы, картовых у пасачкі штанах, апорках, чыста паголены. Запытаў, колькі намалаціў, але Васіль няветліва адно буркнуў, што не мера ўжыта. Руды, нібы не заўважыўшы Васілёвай няветлівасці, пахваліў, што ўрадзіла непаганае жыта, калі раўняць з іншымі куранёўцамі. Канешне, ў другіх краінах збіраюць больш, але з тымі нам пакуль што няма чаго раўняцца. Руды скруціў папяросу адмысловую, тоненькую з аднаго боку і шырэйшую да другога. І ўвесь час нешта гаварыў пра кіслую глебу, пра тое, што ёй раіць даваць навука. У нас гэта бы дзіва якое, загаварыў раптам навучальна і нібы з высака Андрэй руды, бы сабыце несусветнае, што чалавек завёў сабе, так сказаць, маладзіцу. Васіль хоць пачуў спачуванне, але насцярожыўся адразу з падазронасцю зірнуў з-пад лба. -пад Руды спакойны сліне ўсклейваў папяросу, пераламіў потым як люлечку. У горадзе, працягваў ён, асабліва ў некаторых странах дыэта і не замецілі б, а на таго, хто здзівіўся, паглядзелі, так сказаць, як на дзікара. Там кожны, хто хоча, хто не хоча, мае абязательна жанчыну, шчэ акрамя жонкі, любоўніцу называецца. Ніхто не дзівіцца. Наоборот, там это, так сказать, як правило, так заведено. Каждый повинен меть любовницу. Василь зиркнул. Руды спокойно мяу у пальцах свою люлечку, а потом быцем попрокнул. Это темнота все наша. Узял люлечку тонким краем у рот, але не закурил, поклал раптом за ухо. А то еще у России бывает такое дело — тлумачыў Васілю. Жывуць, не распісуючыся. Не распісуюцца, а жывуць як муж жонкаю. Ну, жывуць, пакуль, значыць, даўпадобы, свабодныя адношэнне, а потым як нажывуцца, так сказаць, да свідання. Благодару, дарагая, і это завецца гражданскі брак. Васіль, хоць і не выказываў асаблівай прыхільнасці гостю, аглядзеў найбольш кудысьці ў кут гумна. Але слухаў ужо здаецца за хвотаю, лягчэй станавілася на душы, нібы не страшнае было тое, што гняло яго. А то шчэе парадкі, жваве учуючы Васілёву ўвагу Андрэй Руды. Это найболей у цёплых странах, ну як, например, Турцыя ці Персія, ну это за Каўказам, є такія страны. Дык там заведзена, што мужчына можа мець па некалькі жонак. По закону іхняму положено там некаторыя маюць что это ў кнігах есть сведзенне что некаторыя маюць і 30 і 50 жонак і старэйшых и маладзейшых и саўсім маладых і чорных і белых і ну так называется гарэмка і у аднаго было навука падлічыла 173 жонкі. Нашто это яму? не поверыў Васіль. Ну як это, нашто? Ну, чтоб так сказаць, усякай уцехі пробаваць, то з адной, то з другой. Рабіць яму, мабыць, няма чаго. Багацей, пэўне, сказаў Васіль. Багацей, па-іхняму называецца хан па-іхняму хан, а па-нашаму пан. Тое ж самае. У сачыненні Александра Сергеевича Пушкіна апісан вось такі адзін случай. Нагаварыўшы усялякіх цудаў, у якіх Васілю верылася і не верылася, руды, як старэйшы, мудрэйшы, узяўся навучаць, як выбрацца з бяды. Ну, калі будзеш разыходзіцца з бабай сваёй з маняй, ты глядзі востра, чтоб не абдурылі, чтобы ўсё як паложана па гражданскаму, так сказаць, працэсувальнаму кодексу. Па кодексу паложана палавіну мужчаства табе, палавіну ёй. Ежели ёй скажам карова, то табе конь. Ежели хату дзяліць, то так жа трэбуй, палавіна мне або калі дапусцім хату ўсю ёй, то ты імеш права трэбаваць фактічаскую замену ў відзе прымерам каровы, свіней, хлява таму падобнага, што б усё па закону было, а не так, як лесуну захочацца. Руды зга... згадаў пра сваю папяросу люлечку і закурыў, падаўся лёгкую давольную хадою па загуменні дадому. Васіль жа, вярнуўшыся ў гумно, згадваючы яго парады, пачуў сябе раптам яшчэ горш, яшчэ больш заблытана напалавіну ўсё. Палавіну табе, палавіну ёй. Лёгка табе дзяліць, рэзаць чужое. Васильвію намалучанае, калі заўважыў, што ў вароты за спіною хтосьці ўвайшоў. Трымаючы руках лапатко са збожжам, як стаяў на карачках, азірнуўся. Увайшоў сусед міканору з урэбным у лапцях у расхрыстанай сарочцы за сцюком у бялявых калматых валасах. «Ну, дык як будзем?» – сказаў міканор голасна, весела, пасля таго, як паздароваўся, пачаў гаварыць для прыліку пра розныя дробязі. Ну што? не зразумеў Васіль. Ну, надумаў уже можа. Што? зноў спытаў Васіль. Ну, калгас, надумаў, пытаюся. Пара ўжо падаваць заяву, Чакай, што спецыяльна запросяць, ну, так вось, я прыйшоў спецыяльна запрасіць, падавай заяву і канец з канцом трэба канчаць эту валынку і на новую дарогу становіцца. Бяры от, калі на тое ганну і давай у калгас, зразу расцякай вузел. А не, дык калі на тое, давай з дзвюма, і з ганнаю, і з манію. Міканор засмяяўся. Абагульнім. гульнім. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук